Afea gaitza izan zen eta basterak harrotu zutian el berehen eta hamalau alkartiak plazaratu bideoak. Kabale hiltegietako basakeiak salhatzez, halanula maulekuaenak, gentia hunkik izan zen. Hiltegia zerazi onduan bi gogoeta bat jamanik izan zen, lege biltzareko lan talde batetan eta hunen ondorioz da lege proposamena berogei bat jente galtaketatuik izan zien, halanula mauletarrak, eta ehun eta hogei ostoetako txosten bat eman zien. Txosten hortaik, hiutan hoita bost proposamen zehatz egiten dia, helbu argiekin, arrauen zorostia, kontrolak indartzia, formakuntza eta ehaite sistimak hobetzez, eta ekipamentiak beritzia. Olivier Folarni, deputatiak berrogeita lau artikulu gehigari estabadalat ekariko dutu ostegunian lege biltzarian. Lege proposamenak hiu parte badutu, hiltegietan igaiten denaz gentia jakinian izan dadin, kontrolak eta gaztigiak.